บุ๊กทูหกสิบเจ็ดเซดามินเชสเดสตสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของสอง s ว o j ลนีซาอิมคีดวาแว่นตาอชาลา เขาลืมแว่นตาของเขา Pozabil je s v o า a o ชาลา เขาเอาแว่นตาของเขาไว้ที่ไหน Kje neki ima s v o า a o ชาลา นาฬิกาูรานาฬิกาของเขาเสีย Njegova ura je pokvarjena. นาฬิกาแขวนอยู่บนฝาห้อง Ura visi na steni. หนังสือเดินทาง Potni list. เขาทำหนังสือเดินทางของเขาหาย On je izgubil s v ย j p o t n ลิสต์แล้วเขาเอาหนังสือเดินทางไว้ที่ไหน Le kje ima s v ย j p o t n ลิสต์ พวกเขา ของพวกเขาน n i njihov เด็กๆหาพ่อแม่ของพวกเขาไม่พบ Otroci ne morejo najti svojih staršev แต่นั่นพ่อแม่ของพวกเขามาแล้ว Ampak glej, tam prihajajo njihovi starši. คุณของคุณ Vi, vaš. การเดินทางของคุณเป็นอย่างไรคะคุณมิลเลอร์คภรรยาของคุณอยู่ที่ไหนคุณมิลเลอร์คเเยาาวชจุณ ของคุณ Wie? Was? ว่า การเดินทางของคุณเป็นอย่างไรคะคุณสมิธค a k ช n o ยบิโลว vaše p ตวาน a n j г о с п а ш м и h สามีของคุณอยู่ที่ไหนคะ คุณสมิธคีเยวาชมูช ž gospa s c h